Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli, dragi slušalci, ponovo na Talasem, NXS Web Radio podcasta u još jednu emisiju serijala 1 na 1 gdje pričamo o psihologiji i zdravom životu. A danas ćemo pričati o jednoj e, pa interesantnoj temi. E, neće biti dugačka emisija, to je devet načina, odnosno savjeta, kako da brzo i jednostavno podignete energiju pre nego što e, krenete da radite neki posao ili projekat i tako dalje, ali prema što krenemo s emisijom, želeo bi naravno svima vama da se zahvalim s obzirom da iz nedelju u nedelju broj ljudi koji prati NXS Web Radio podcast raste što je zaista odlična vest, a mi ćemo se naravno potruditi da ponudimo još boljeg i kvalitetnijeg sadržaja, tako da vi možete da uživate u našim emisijama. E, vi naravno možete nam pisati na nexisradio.yahoo.com predlozi, pohvale, kritike, bilo šta, znači slobodno nam pišite. A da ne dužimo puno, krećemo sada sa emisijom. što rekoh, e, tema naše emisije je devet savjeta kako da brzo i jednostavno podignete energiju pre nego što počnete da nešto radite ili krećete u neki projekat. Znači ovo je, e, da kažemo, vezano za produktivnost. Prvi savjet, odnosno šta biste mogli da probate da uradite, a to je da uradite nešto od kućnih poslova. Ma kako sad to smešno ili neverovatno zvučalo, definitivno može da pomogne. A to je bilo da, ne znam, operete sudove, skuvate nešto, popravite nešto, već kažem sad sve opet zavisi da li živite sami, sa nekim, sa porodicom i tako dalje. Znači bilo šta od kućnih poslova, pogotovo ako uspešno završite to što ste uzeli da radite po kući, to će vas e, mentalno staviti u jednu poziciju, znači da ste e, takozvani radni mod, znači uspješno ste završili E, jedan, jednu stvar ili već to što ste radili i automatski će vam dati energije da krenete u taj drugi, drugu fazu, odnosno taj projekat koji trebate da počnete da radite, pomaže, ma kako nevjerojatno zvučalo i <clears throat> svakako savjetujem da probate. E, druga, drugi savjet, a to je da sredite prostor u kome ćete raditi. Sad vam to opet možda zvuči logično ili ne, E, naravno ima ljudi koji vole da održavaju sve da to bude uredno, čisto, sređeno, ima ljudi s druge strane koji to koji se bolje snalaze, kažem, u haosu. Ali e, definitivno savjet e, je da kada sednete da radite, sredite okruženje oko sebe, sad bilo da je to soba, sto, već gde radite i da tu budu prisutne samo stvari koje će vam trebati za posao, znači za to što ćete raditi sve ostalo da sklonite da vam ne bi odvrćalo pažnju, uključujući mobilni telefon koji bi trebalo da stavite ili na silent ili na vibraciju, da ga sklonite od sebe ili sebi iza leđa, znači negdje da, ne vam ne bude pred očima, da, vas, da vam ne odlači pažnju eventualno sa nekim notifikacijama i tako dalje, dok radite. Treći savjet je vežbanje. 10 do 15 minuta pre nego što počnete da radite, odradite nekoliko vežbi, ne ništa pretjerano teško, malo trbušnjaci eventualno, možda čučnjevi e, ili bilo šta, znači nemojte previše da se umorite, ali čisto da srce počne malo brže da radi, da krv krene da struji kroz telo i tako dalje, ili možete ako nećete vežbati naravno da e, prošetate 10, 15, 20 minuta, da izađete prema što ćete krenuti da radite i čisto da malo izbistrite glavu, aj tako da kažem. E, četvrti savjet je da podesite vreme, odnosno koliko ćete raditi. Nije dobro da radite 3-4 sata bez prestanka, definitivno. Ali, znači, tipa sat vremena. Podesite tajmer za sat vremena da prekinete da radite, onda 15-20 minuta odmorite, protegnete se, popijete vodu, eventualno opet izađete malo napolje, zavisi da je lepo vreme i tako dalje i onda ponovo se vratite i ponovo narednih sat vremena radite. Znači, otprilike kao u školi, 45 minuta pa odmor, pa 45 minuta podmora, e sad ovdje bi tipa mogli sat vremena, možete vi naravno i pola sata, 45 minuta, znači kako vama odgovara, morate sebi prilagoditi, ali definitivno e, može da, da vam bude, s obzirom da ćete imati tajmer, samim tim, da kažem, mentalno ćete biti spremni da odradite deo posla u tom vremenu dok taj sad bude odbrojavao, tako da će mozak drugačije da pristupi poslu. E, peti savjet, vrlo moćna stvar, zamislite krajnji rezultat vašeg rada ili projekta i tako dalje i naravno šta ćete raditi kad završite. Da li ćete odmarati, gledati omiljeni film, seriju, izaći u šetnju, družiti se s ljudima, E, i tako dalje. Znači bilo šta, zamislite da ste uspešno završili to, zadovoljni ste i kako ćete sad iskoristiti taj odmor ili to vrijeme nakon toga. Može da bude veoma moćan e, moćna slika u, vašoj glavi da vas motiviše dodatno da to odradite kako treba. Šesti savjet, pročitajte e, nešto što vas inspiriše. Bilo da je to deo knjige, pasus knjige, bilo da je citat neki Mm, to može da vam pomogne. Verovali ili ne, može pomogne. Ja sam lično probao, inače volim citate, tako da meni definitivno pomažu u mom slučaju, ali u vašem slučaju naravno morate pronaći to što vas inspiriše ili motiviše, tako da će vam to dati dodatno malo više energije da e, bolje prođete kroz ceo taj proces rada. Sedmi savjet, naravno, slušajte omiljenu muziku. Bilo da je klasična muzika, bilo da je nešto novije, znači bilo šta što vas inspiriše i podiže energiju. A da vas naravno ne omete u radu. Možete slušati i pre nego što počnete da radite, ako možete radite sa muzikom, možete slušati u toku posla dok radite, ali čisto da bude nešto što će vas motivisati i što će vam malo podići energiju. Jako bitno, također sam probao i mogu slobodno da kažem da funkcioniše, bar u mom slučaju. Osam, e, osmi savjet, obavezno možete popiti vodu, neka voda bude uz vas, bitno je da se e, hidrirate. Možete naravno popiti kafu ili čaj, ili zeleni čaj na primjer, ako ne pijete kafu, tako da i to može da pomogne. To možete raditi i pre, to, e, pre početka ili naravno u toku samog rada. Deveti savjet, napravite od ovoga rutinu. Znači bilo da vam od svih ovih savjeta funkcioniše, ne znam, dva ili tri, možda svi funkcionišu, ali je bitno da napravite neku rutinu kad god krenete nešto da radite, da krenete tu rutinu što ste napravili, da e, tipa odradite nešto u kući, pa onda malo vežbate ili prošetate 10-15 minuta, e, popijete vodu, skuvate kafu, sednete, pustite muziku i krenete da radite tipa sat vremena, na primjer, eto, to je kako bi to trebalo da izgleda, ukoliko vam to pomaže naravno. I automatski ćete svaki put biti sve uspešniji i energija će vam biti praktično će se povećavati tako da ćete brže i bolje raditi, bit ćete skoncentrisaniji i tako dalje. I naravno deseta stavka kao bonus e, ukoliko ima neko od vas naravno koji praktikuje meditaciju, možete probati i sa meditacijom, tih 15-20 minuta, pola sata već zavisi e, kako primenjujete, kako volite da meditirate. E, obično se savjetuje pre početka rada da ovaj, meditirate, možete naravno i posle, ali uglavnom to takođe može da vam pomogne i e, da bolje ćete e, se, se vi osjećati i samim tim ćete bolje bolje raditi. Tako da to su otprilike tih 10 saveta. Kažem, ja sam probao neke od njih i mogu slobodno da kažem da funkcioniše. Tako da vi definitivno možete probati i da naravno vidite da li nešto uh, pomaže vama da budete produktivniji. to bi ukratko bilo to. E, deset savjeta, kao što sam rekao na početku, neće biti dugačka emisija. E, nadam se da nije bilo potrebe dodatno da objašnjavam, jer pretpostavljam da se e, da je bilo prilično, da kažem, razumljivo to što sam objašnjavao. Znači da je krajnje jednostavno šta treba da se uradi. Naravno, za sva vaša pitanja smo otvoreni enixesradiotjehu.com, tako da možete slobodno pisati ukoliko imate e, dodatno neko pitanje, da vam pojasnimo, na primjer, E, naravno tu je naš sajt nxsradio.com za arhive, ukoliko želite poslušati e, neku prethodnu emisiju ili neku od naših drugih emisija, možete naravno slobodno posjetiti. a u svim e, ostalim slučajevima naravno možete nas slušati u nekoj od narednih emisija. Moje ime Nenad kao i svaki put, a vi ostanite uz NXS Web podcast. Do neke sljedeće emisije, ja vas pozdravljam. Ćao! Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast.